Bai, arresti guna entzule guziar, eta guna soin lemaikin eginik izan den prentzaen eitzinean uh, eh, hauz, seguritatia eta serbutsu publikoa mehatxatuik lema hunekin departamentuko tren gidaiaek eh, ben kesi gertu di eta bereziki CGT sindikatekoek. SNCF-ako arduradionekin estia ados beriki hoiek erameitie etzela arengatzekoik eh, trenak deja gertzen dielaik esenialetaik, Bai, bada arenkua txekua diurzi joteak, hameka dezagertze bordel eta hendaien artian, zazpi dezagertze dezkar eta pauen artian, tren bat bada lan juza eta gidaiek ez di tren horren gidatzia. Egun galt egiten die esentzefak unhardetzen isa hiltan hoita hama hiumila bostehun zenbakia dian trena lan juza dela. Eta galtzekiten die lehen beno lehen, mahanien gubatza, akitani eskualdia, SNCFA eta CGT-an artian, azkenik lanpostuen atxikitzia egaltegiten die, SNCFA kaldiz, nahi luke bimila bat postuen ekonomia egin bosturtez. CGT-koek prentsaen haitzinean mintzate onduan, gero traktak banatutu die hartzen zien Ce jour-là, euh, pour nous, il y a eu mensonge, il y a eu contre-vérité vis-à-vis euh, des faits et vis-à-vis de la sécurité. SNCF-a gezurrezaida, gordatzez agitudena, eta seguritatea ez da ez errespetatu. SNCF-ak dio, ez dela habo radaretaik dejagertzeik izan. La sécurité n'est pas maîtrisée, les déchantages ont été avérés et ils peuvent se reproduire parce que la SNCF ne fait rien pour retrouver des solutions. Ez deuse egiten.